Трава моя травушка, зеленый лужок, Ой, а зеленый лужок, где ж по тебе травушка не нахожусь, не нахожусь, ох, кого верна люблю и не люблю люблющай. Ой, не люблющай, ух, кого ненавижу и за ущага да углазай. Ой, я за ущаг да углазай, вах, Свети, свети месячкой шея, ясная зоря, шея ясною заряю, ах, освяшай да я рожечкой кой, да мило поешал. Ой, я а куда я мило поешал, пошел, зашел, меленя каю, края не довоярок.